por mi ausencia, no lo notaron. Como Jesús y su verdad, yo fui rechazado. El que no esté firme, pues que apriete. Y si no, también con ellos vete. Yeah, fuerte. Aunque en valle de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno. Aunque los cantazos y las pruebas las sean más fuertes, no va a tomarme ninguno. Aunque en contra mía se levante guerra. aquí para mí porque lo odié. Lo trabajé, lo estudié, a nadie le envidié. La corona aunque muchos metieron el pie. Que no ser nadie, a ser de los primeros diez. Y eso no me quita lo de humilde. Vino con los míos siempre firme. Me despegué de lo que no sirve. No celebren, aún es el tiempo de irme. Soy el 23 por 9, 5 el Mental Mentality de mama como si estuviera en playoff. Salmon en la marca para siempre se Vamos ahí. Yeah, yeah, yeah. Uh, uh. Apretamos. Muy fácil. Siempre ando con Dios sin miedo al diablo. Fariseos se estremecen cuando hablo. Oh Lord, perdonale su octavo Mueren intentando imitar a paz uh, Oh Lord, ilumínalo, elimina su maldad. Miden su valor mostrando el precio de su agua. yo trayendo verdad. El corazón del hombre endurece, exceso de frialdad. No sigan buscando ánimo, mejor busca la eternidad.